Вітаю, я Аня і я біолог. Вітаю, а я Яна, і я не. Я хімік. Так. Сёння мы да нас у выпуск запрасілі Яну Карслян. Сёння пытанне ў нас незвычайнае, яно міждысцыплінарнае, хімічна-біялагічнае і нават больш хімічнае пытанне. Што такое радыяцыйнае забруджванне і калі Беларусь ад яго пазбавіцца. У нас нядаўна была гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АС 26 красавіка і тады шмат пра гэта казалі, успаміналі і я думаю, што за гэтага такое пытанне прыйшло і да нас, Таму што я думаю, кожная сям'я ў Беларусі пра гэта так ці інакш думае кожная сям'я і моя сям'я у тым ліку пра гэта думала і праз гэтыя думкі і размовы я на маленькая вырашыла быць хімікам прычым не прычым не проста хімікам а радыяцыйным хімікам ага. і даволі так мэтанакіравана пайшла ў гэтую галіну і так з яе не сышла я шла на хімію як вось гэта маё Ну і калі з такім падыходам ідзе, што вядома, што ў мяне былі добрыя адзнакі па хіміі і ва універсітэт я пайшла менавіта на радыяцыйную хімію, радыёхімію. То бок я бачу, як гэта чыновальская катастрофа паўплывала не толькі негатыўна на жыццё <laughs> беларусаў маё, а нешта карыснае прынесла, таму што ну даследаваць праблему гэта карысна. Гэта як бы выклік такі, дзе ты бачыш, што калі ты вырашыш гэта вось усё, грандыёзны прарыў для чалавецтва калі вось праблема ага. гэта вырашыцца то бок я на праблему гляжу не што бяда бедай не трэба да гэтага дакранацца што калі ёсць бяда трэба наадварот туды вось акунуцца <laughs> і вырашаць што з ёй рабіць Таму што праблема вялікая і хочацца ад яе пазбавіцца і ну я бачу што рашэнне ёсць ёсць асобная навука ёсць інструменты для працаваць гэтай праблемай таму чаму б не займацца гэтым чаму баяцца таго што патэнцыйна можа быць вырашана вельмі слушны падыход Ну і расскажы тады я на пра свой шлях вось як склалася тваё жыццё ці складваецца як хіміка выдатна складваецца <laughs> прафесійна расту я скончыла універсітэт хімічны факультэт бду нават з чацвёртага курса я працавала у айкі кампаніі хімічнай я даставала там праграмы там як расшыфроўваць ямы спектры мас-спектры багі якія мне дасылалі навукоўцы я іх апісвала і як бы была перакладчыкам паміж навукоўцам і праграмістам прабач што перарываю мас спектры і ЕMR спектр Ямр і мас спектр гэта як бы масіў дадзеных лічбачкі якія у пэўнай камбінацыі яны унікальныя для кожнага рэчыва як адбітак пальцаў вось адбітак пальцаў гэта як бы малюначак які кажу што гэта гэты чалавек вось пэўны набор лічбачак які ты можаш атрымаць засунуўшы нейкае рэчыва ў прыбор вось гэты набор лічбачак ты на яго паглядзіш вось ён выглядае як малюначак э, нейкі графік і ты по гэтаму графіку можаш сказаць якое гэта рэчыва і расшыфроўваць вось гэтыя формы графікі дапамагае пэўная праграма потому что чалавек ну не не можа гэта ўсё захаваць у галаве і вось гэтыя праграмы яны маюць там памылкі навукоўцы дасылаюць скардзіцца там праграмістам і вось я была чалавекам які перакладаў вас на што гэты навуковец скардзіцца каб ну, э, праграміст зразумеў <laughs> што што трэба памяняць у гэтых лічбачках у гэтых малюначках ага. а Мне, я нават для здросціла тым навукоўцам якія дасылалі мне пра свае праблемы думала мне вашыя праблемы <laughs> я дачылю і проста вам ваш, э, вашыя праблемы перакладаю І гэта паўплывала на тое, што я ўсё ж такі вырашыў, што не я хочу быць тым навукоўцам, які дасылае праблемы вось такім тэсціроўшаго боку. Так пайшла магістратуру про акадэмію навук. Я пайшла на новую спецыяльнасць не на радыяцыйную хімію, якую я займалася, а на палімерныя мембраны. Як вось рабіць вось гэтае. Шчыра кажучы, таму што гэта тое, куды мяне ўзялі. І там, mm -hmm. дзе мне спадабаўся калектыў. Я пайшла ў акадэмію навук, просто нікога там не ведаючы, патэлефанавала, сказала я такая такая хочу хочу займацца навукай у любой галіне хіміі. Я готова вучыцца. Сама я радыё хімік. І вось у адным інстытуце э, мяне паклікалі да дырэктара э, самого інстытута. і я бачу, што чалавек такі цікавіцца сваёй навукай, хоча э, нешта прасоўваць у гадліне навукі і бы, давайте вось заставайцеся будзеце малочным навуковым супрацоўнікам і там я скончыла магістратуру але падчас магістратуры я ўжо падавалася на аспірантуру у ЗША і урэшце рэшт у сярэдзіне магістратуры я даведалася што мяне прымаюць у аспірантуру у арэгонскім дзяржаўным універсітэце Як гэта здарылася, што я ўвогуле атрымала запрашэнне на вучобу бескаштоўную ў ЗША. Любы чалавек з любога кутку зямлі можа зайсці на, на сайт універсітэта амерыканскага ці неамерыканскага і праглядзець умовы падачы ў гэты універсітэт. Праблема ў тым, што універсітэтаў да халеры і трэба быць ну так. вельмі <laughs> вельмі вар'ятам, каб заходзіць на кожны сайт, правяраць умовы, якія тэсты трэба здаць, якія балы па тэстах трэба атрымаць колькі каштуе сам працэс падачы То бок вось гэта пасля там нейкага універсітэта там 10 20 ты пачынаеш разумець тэндэнцыі Ага агулам трэба здаць моўны тэст там тофал елц яшчэ нейкі і трэба здаць такі тэст які для аспірантуры адмысловы uh -huh. тэст для аспірантуры ён накіраваны на ацэнку твайго крытычнага мыслення тваіх матэматычных базавых здольнасцей веданне нейкай тэрміналогіі агульнанавуковай і трэба яшчэ напісаць вось заявку у гэты універсітэт там матывацыйны ліст чаму ты хочу гэты універсітэт зайсці з якім прафесарам ты хочаш працаваць Ну вось гэтую ўсю працу я яе прарабіла і як бы падалася ва універсітэт гэты знайшла таксама праграму якая можа аплаціць здачу тэстаў яны зацікаўлены ў тым каб разумныя студэнты вучыліся ў іх атрымлівалі досвед і потым вярталіся у сваю э, краіну працуюць гэтыя праграмы зараз так і дагэтуль і дагэтуль падтрымліваецца такое ёсць і там у нямметчыне як паступаць гэта адбываецца як бы нармалёва што людзі атрымліваюць досвед у розных краінах і, і абменьваюцца ведамі просто пашукай якая канкрэтна праграма падыходзіць для цябе і ці гатовы ты працаваць вось каб атрымаць вынік з гэтага досвед вельмі цікавы і думка пра вяртанне <laughs> насамрэч каб людзі тут не падумалі што мы агітуем нават зараз далёка не ва ўсіх ёсць мара з'ехаць я не хацела любым коштам з'ехаць з беларусі моя мэта была атрымаць досвед у іншай краіне каб я аб'ектыўна бачыла адрозненне і узяць лепшае з абодвух бакоў для аб'ектыўнай ацэнкі што лепшае то трэба бачыць што ёсць у іх у нас на свае вочы уласны так как ну і што адбылося далей паступила у ЗША на аспірантуру адвучылася прайшлі мае <laughs> чатыры гады адвучылася і у мяне нарадзілася дзіця я выйшла ага. замуж яшчэ падчас гэтага засталося пытанне як вяртацца ў Беларусь то бок я скончыла акурат летом двадца -го года як бы вяртацца было даволі цяжка яшчэ з улікам сямейнай сітуацыі. І я працягнула постдоктарскую адукацыю. Гэта такая адукацыя пасля аспірантуры, калі ты атрымліваеш практычны досвед у сваёй галіне. Ва універсітэце або ў навуковым нейкім інстытуце. І яшчэ тры гады я працавала пасля аспірантуры вось такім постдокам у даследчым інстытуце. Дарэчы, інстытут гэта вельмі вядомы аргонская нацыянальная лабараторыя там э, падчас <laughs> другой сусветнай вайны распрацоўвалась ядерная зброя <laughs> часткам гэтага праекту вось зараз гэты фільм опенхаймер які э, такі папулярны таксама пра манхэттенскі праект вельмі важны цэнтр дзе займаліся радыёхіміяй <laughs> я гэта кажу не каб выхваліцца я гэта кажу каб школьнікі якія глядзяць зразумелі што ўсё вось тое што яны глядзяць гістарычнае і недасягальнае яно вельмі дасягальнае Яно настолькі дасягальнае што часам мне становіцца <laughs> жахліва што кожна можа і аддзяляе гэтага кожнага таго хто трапляе там у гэтую галіну не талент а проста mm -hmm. напорыстасць праца і навучанне вось у тым што ты вырашыў я хочу вось быць а, mm -hmm. працаваць у гэтай галіне і ты працуеш і ты працуеш год другі трэці чацвёрты і тады ўсё як бы будзе і дасягнецца ўсё самае такое складанае і здаецца недасягальным хочу сказаць что далей вось пасля вось гэтага паздока я скончыла і я перайшла з гэтага навуковага інстытута у стартап кампанію мне хацелось паглядзець як працуе стартап Потому что стартап гэта не невялікая колькасць людзей дзе ўсе аб'яднаны мэтай мне хацелася папрацаваць у гэтай вельмі мэтанакіраванай кампаніі вось энтузіазмам Таму што мне не хапала, напрыклад, у такой стабільнай інстытуцыі вось гэтага азарта маладосці і вачэй, <laughs> якія гараць праектам. Яны займаюцца радыёфармпрэпаратамі. Гэта калі вось радыактыўная рэчыва спалучаецца з нейкім лекам і гэта радыактыўнае рэчыва ўнутры цела яно апраменьвае і забівае ракавыя клеткі, напрыклад, вось мэтанакіравана. Або другі варыянт яно не забівае ракавыя клеткі, але дзякуючы выпраменьванню радыацыі мы можам паставіць чалавека ў пэўны апарат і пабачыць мапу органаў. Это дадатковы спосаб дыягностыкі. А калі мы унутр арганізма засовваем нейкая невялікую колькасць радыактыўнага рэчыва і яно выпраменьвае святло, ты як бы рэнген і знутры і дапамагае як бы дыягнаставаць той жа самы рак. Ну што паговорылі пра тваё жыццё пра тое як змяняецца твой шлях у навуцы і пры гэтым ты застаешся ўсё яшчэ радыяхімікам як і вырашыла ў самым пачатку і што гэта цікава і што радыяцыя гэта не толькі пра дрэнная а шмат пра што добрае варта проста умець ёй карыстацца Давай паговорым цяпер пра галоўнае пытанне што ў нас беларусю Што такое гэта радыактыўнае забруджванне Што такое ізатопы і ці ёсць магчымасць беларусі і калі пазбавіцца ад гэтых ізатопаў якія ў нас зараз ёсць на нашай тэрыторыі пачну з таго што такое радыяцыя радыяцыя гэта супер шырокі тэрмін ага. тое што мы бачым святло гэта радыяцыя і тое што мы атрымоўваем дозу падчас рэнгена гэта таксама радыяцыя іх шмат шмат варыянтаў радыяцыі Але радыяцыя гэта выдзяленне энергіі падчас распаду ядра атомы не ведаю расказваючы такое атомы що такое ядро ці не Ну я думаю что ўсе больш-менш ведаюць что у нас ёсць рэчывыя рэчывы яны складаюцца з молекул ці з іонаў а тыя молекулы яны складаюцца з атамаў Вось, а атам ён мае такую структуру у яго ёсць ядро і яно заражанае пазітыўна бок мае плюс рад і ёсць электроны якія заражаныя негатыўна Ну вось значыць калі мы набліжаемся да матэрыі ўсё бліжэй бліжэй прыглядаемся і вось мы знач пачатку можам бачыць малекулы потым калі яшчэ бліжэй пабачым а, атамы і вось калі паглядзім у гэты атам бачым вось гэтае ядро і як это ядро mm -hmm. распадаецца выдзяляецца энергія і гэта абсалютна натуральны працэс таму што ядра не ўсе яны стабільныя і ва ўсіх рэчывах якія нас асяроджваюць ёсць атамы розных элементаў То бок атамы, у якіх колькасць пратонаў і нейтронаў розная, і некаторыя з іх нестабільныя. Яны проста распадаюцца рэгулярна і выдзяляюць энергію. Угу. Натуральны працэс, Але калі шмат у адным месцы сабралося атамаў, якія нестабільныя, радыактыўныя, яны выдзяляюць занадта шмат энергіі і гэта тое, што шкодна для арганізма і гэта тое, што завецца забруджваннем. Напрыклад, ёсць пэўныя атамы ў ядзерным паліве яны вельмі кепска распаўсюджваюцца ў прыродзе А ёсць тыя якія лёгка распаўсюджваюцца ў прыродзе напрыклад вось крыптон 85 у паліве mm -hmm. гэта газ ён інертны ён амаль нічым не рагуе А калі ён нічым не рагуе гэта значыць што ён распаўсюджваецца па ўсім паветры без mm -hmm. зачэпкі за пэўныя месцы не назапашваецца ў адны месцы Гэта значыць што няма вялікай праблемы калі ён э, вылечіць і гэта mm -hmm. нават тое што дазваляецца каб ён вылятаў падчас перапрацоўкі радыактыўнага смецця просто таму што ён не назапахіцца уся планета зямля атрымае гэту дозу і яно распаўсюдзіцца і нікому кепска не будзе ад гэтага ізатопа А тут мы не дамудрылі каб лягчэй было зразумець аб чым далей пойдзе гаворка мы вырашылі распавесці пра тое што такое ізатоп мы ўжо казалі што ўсе хімічныя рэчывы складаюцца з малекул ці іёнаў. Возьмем да прыкладу ваду. Шмат хто ведае, што формула вады H2O. Гэта значыць, што адна малекула вады складаецца з двух хімічных элементаў: H, то бок вадароду і O, то бок кіслароду. Атома вадароду 2, таму H2 і кіслароду 1. Найменшая часцінка хімічнага элементу гэта атом, Атам складаецца з ядра, у ім ёсць пратоны і нейтроны. І электроннага воблака. Пратонаў у атамах хімічнага элементу заўсёды столькі ж, колькі электронаў у воблакі. Той ж самы вадарод мае ў ядры адзін пратон, а ў электронным воблаке адзін электрон. У простага вадарода у ядры няма нейтронаў, але у прыродзе вадарод бывае просты, а бывае цяжкі У цяжкога бывае адзін ці нават два нейтроны. Але пры гэтым хімічныя якасці атамаў не змяняюцца. А вось фізічныя якасці, такія як маса, яны адрозніваюцца. Такія варыянты атамаў аднаго і таго ж хімічнага элементу з рознай масай называюцца ізатопы. Яны могуць быць стабільныя, а могуць быць нестабільныя. Нестабільныя гэта ізатопы у якіх ядра складзеныя такім чынам, што ім некамфортна існаваць з такім складам. І яны імкнуцца нешта з сябе выкінуць і стаць лягчэй. Такі выкід часцінак ядзер суправаджаецца выкідам энергіі. І такія ізатопы называюцца радыеактыўныя. А цяпер вяртаемся да размовы з янай. А вось ёсць напрыклад ізатопы кшталту там цезіі 137 изотоп таксама нестабільны у яго вось камбінацыя протонаў нейтронаў ядра такая што яны ну не любяць быць разам і калі яны распадаюцца выдзяляецца энергія і яны назапашваюцца напрыклад у глебе у як бы цяжка мігруюць відавочна што у глебе цяжэй адбываецца рух ізатопу ў параўнанні з газам напрыклад з паветрам mm -hmm. праз гэтую складанасці міграцыі у глебе атрымліваецца праблема што у нас есть крыніца энергіі вельмі моцна якая пастаянна э, выпрацоўвае энергію і мы нічога за гэтым зрабіць не можам апроч як пачакаць пакуль яно ўсё распадзецца або просто сабраць гэту глебу і схаваць кудысьці Ага ну вось у нас ёсць Беларусь пасля авары на чорнопольская с восьось у нас ёсць забружаная глеба то бок што адзіным варыянтам было б яе проста вывесці <laughs> колькі а, гадоў ты... Ну. трэба чакаць каб яна перастала быць шкоднай варыянт першы сабраць глебу варыянт другі пачакаць пакуль яно само распадзецца сабраць глебу яно канешне даволі павольна мігруе гэтыя затопы але ўсё ж такі мігруе і цяжка сабраць усё ўсё ўсё Таму што яно занадта шмат забруджана. Uh -huh. І у дадатак да гэтага не так і шмат трэба гэтых ізатопаў, каб стварыць дозу колькасць энергіі якая будзе шкодна для чалавека просто занадта шмат <laughs> прыбіраць глебы варыянт немагчыма uh -huh. таму варыянт другі чакаць пакуль яно ўсё распадзецца само з гэтым таксама праблемка тому что гэта не просто адзін нейкі затоп это вялікая разнастайнасць ізатопаў якія распадаюцца за рознай хуткасцю некаторыя распадаюцца з перыядам паўраспада там 30 гадоў а другія распадаюцца з перыядам паўраспада там 100 гадоў тысячу гадоў яна гэтая радыяцыя будзе тады ўжо на ўзроўні нармалёвым для чалавека калі пройдзе прыклад там 10 перыядаў паўраспада то бок ты можаш... раскажы что такое перыяд паўраспада перыяд паўраспада гэта калі вось мы ўялі напрыклад вядро гэтых ізатупаў уяўляем гэта фантазія такая і палова з іх распадзецца праз пэўны перыяд праз там 30 гадоў а іншая палова не распадзецца і ён такі працэс статыстычны то бок ён не тое што вось кожны атом праз пэўны час распаўся не некаторыя атамы распаліся праз гэты час некаторыя трошки падрозы час але агулам калі мы глядзім на вось гэтыя ізатопы яны распадаюцца так что палова з іх распадзецца праз гэты перыяд часу То бок калі мы кажам што перыяд пол распада тысяча гадоў гэта значыць вось у нас ёсць вядро ізатопаў праз тысячу гадоў палова гэтага вядра паўраспадзецца і што за іх утворыцца нешта іншае Неш... А гэта хучэ... нешта іншае таксама шкоднае і таксама распадаецца хутчэй за ўсё так Uh -huh. так, это і праблема. Таму што на жаль такая ось, ёсць рэакцыі як, па якіх яны распадаюцца і часцей за ўсё гэта таксама рэдактыўна таксама ёсць перыяд паўраспада гэта ўжо так. іншыя ізатопы і нам трэба зачакацца шмат такіх перыядаў пакуль ізатопы не стануць звычайным элементам хімічным які ўжо не хоча распадацца давай на можа нейкім прыкладзе больш канкрэтным з нейкім больш канкрэтным рэчывам ось як <laughs> ну распытаецца чтобы гэта неяк было давай э, спачатку вось працэдзіць 130 восьось ён акурат такі прыклад калі распадаецца гэтае вядро трыёма ну... замест ядра уяўляем вядро так <laughs> вядро ядзер так праз 30 гадоў палова гэтага вядра будзе нерадыактыўная Таму што цезі калі распадаецца ён ператвараецца ў бары 137 а бары 137 шчасце для нас ён не радыактыўны ён стабільны ён яму нармалёва выйця сваімі там пратонамі нейтронамі Але ага. гэта просто адзін адзін затоп з сочин былі... палова вядра гэта ўсё яшчэ палова вядра каб дасягнуць колькасці гэтага вядра затопамі такого каб яно было не шкоднае нам трэба каб прайшло 10 перыядаў гэтых то бок 300 гадоў праз 300 гадоў адзін гэта ізатоп будзе на ўзроўні калі ён нам не шкодны і в часе для нас што гэта ізатоп які распадаецца ў нешта стабільнае Таму што калі мы возьмем напрыклад плутоні 238 ён распадзе у э, уран 234 а ён нестабільны больш затое урана 234 перыяд поў распада 246 тысяч гадоў То бок Мы ж спачатку чакаем, калі распадзецца палова вядра плутоня 238. У яго перыяд по распада 90 так. гадоў палова вядра плутоня 238 стане палова вядра плутоня 238 палове вядра іншага радыактыўнага элемента урана 234, які увогуле не дачакаешся і калі палова яго распадзецца. Плутоні 238, на жаль, вельмі вялікая частка ядзернага паліва якое трапіла у асяроддзе калі mm -hmm. глядзець там вось... не толькі вось гэты цэзій які мы ўсе ведаем трапіў там трапіла ш шмат сумесь так я я з гэтым працую вось гэты эксель mm -hmm. табліцы колькі ізатопаў колькі іх mm -hmm. будзе праз 30 гадоў праз 10 гадоў ось гэта ўсё даволі такая інфармацыя якая дасягальна для як бы кожнага mm -hmm. сотні ізатопаў сотнямі э, ізатопамі новымі утворацца праз там 10 гадоў 20 гадоў 30 і гэта бясконцы працэс Таму што перыяды по распада нават у самым шчаслівым выпадку яны ну скажем там 30 гадоў это лічыцца сярэдні сярэдняй жывучасці ізатоп вось гэта 37 цезій А ёсць каротка жывучыя з імі ўсё нармалёва яны распаліся нічога пасля сябе не пакінулі але ёсць вось гэтая доўга жывучая за перыядамі паўраспаду больш за 90 гадоў А гэта значыць нам трэба 900 гадоў каб дачакацца калі яны распадуцца да нечага стабільнага гэта ўсю карціну калі уяўляеш няма варыянта што мы дачакаемся калі яно будзе нерадактыўна мы можемм дачакацца калі яно распаўсюдзіцца па зямлі так што не будзе собрана шмат радыяцыі ў адном месцы Гэта як бы не супер добры варыянт таму што яно ўсё яшчэ будзе прысутнічаць але прынамсі не ў адным месцы а распаўсюдзіцца праз міграцыю праз расліны праз жывёл праз увесь гэты ну. ланцу харчавання і гэта працэс насамрэч падаецца цяжкі доўгі это ж пакуль там жывёла з'есці памрэ прыляціць кудысьці але гэта хутчэй чым распад вось гэтых радыактыўных элементаў саміх па сабе мой як бы разлік або супертэхналогіі якія дазволяць перапрацаваць усю гэтую глебу вось, uh -huh. як перапрацоўваецца ядзернае паліва напрыклад там сотні тонн перапрацоўваюцца Вось ёсць тэхналогіі перапрацоўкі ядзернага смецця шмат у якіх краінах. Яны перапрацоўваюць тонны вось гэтага ядзернага паліва. Магчыма, у будучыні нехта <laughs> пачне перапрацоўваць гэтую глебу. Гэта ўжо на ўзроўні фантазіяў, але нават гэты ўзровень фантазіі гэта больш рэалістычна, чым сказаць, што ну ўсё ўсё ўжо распалася і можна пераязджаць, усё распалася. У сэнсе распалася, калі ў нас ёсць канкрэтныя дадзеныя што яно не, не можа распацца хутчэй у нас ёсць такія ізатопы іх шмат і ну, яны яшчэ не паспелі міграваць ні, нікуды а, тады такое пытанне А вось гэтыя ізатопы у, у іх жа шкода розная вось можа ёсць нейкія радыактыўныя але не такія шкодныя ізатопы ну, так так гэта таксама добрае пытанне ёсць розныя тыпы радыяцыі якую выпраменьваюць ізатопы калі яны распадаюцца ёсць гама радыяцыя ёсць спектр гэтай энергіі гамма, якая больш высокай энергіі, менш высокай энергіі. Калі шмат энергіі выдзяляецца гамма, гэта шко... mm -hmm. больш шкодна, чым калі менш выдзяляецца. Але ёсць, напрыклад, яшчэ альфа і бета тыпы радыяцыі. Бета радыяцыя, гэта электроны, таксама з рознай энергіяй. яны могуць быць больш mm -hmm. энергетычныя, менш энергетычныя. Это бета распад вось напрыклад як сеем 137 там выдзяляецца новае ядро бары 137 mm -hmm. стабільны і гэта бета часінка Бацячасінка яна нават калі яна вельмі радыактыўная энергічная яна ўхірона не можа прайсці праз матэрыял дужа глыбока напрыклад калі гэта цэзі глыбока ў зямлі ён не надта там выдзеліцца на паверхню Таму што просто яго вось даволі такі вялікі электрон так у параўнанні з гамма энергіі якая не мае масы і ёсць яшчэ трэці тып энергіі альфа-энергія это часінка гелія гелій mm -hmm. вядома больше чым электрон і таму ён увогуле там праз аркушак паперы не пройдзе і ўсё цудоўна калі ён глыбока ў глебе але яго шкода калі ён трапіць у арганізм нашмат больше чым напрыклад ад гама Таму что ён хоць і затрымліваецца вельмі невялікім пластом э, матэрыялу але гэта альфа у яе іншая шкода калі ты выпіш вады з вось гэтым ізатопам які мае альфа тып выпрабельвае гэта будзе нашмат больш шкодна чым ад таго ж гамма запамінаем тое што гамма радыяцыя гэта шкодна але калі альфа радыяцыя трапіць у арганізм это яшчэ больш шкодна <laughs> вельмі пазітыўна <laughs> што тады рабіць нам ёсць тры варыянты у радыяцыйнай вось навуцы што рабіць з радыяцыі час заслона абарона механічная фізічная і дыстанцыя калі мы гэта пераносім на што рабіць забруджваннем з часам мы нічога не можам парабіць акрамя таго каб менш часу бавіць каля гэтых забруджаных тэрыторый другі варыянт дыстанцыя максімальна магчыма наколькі далёка жыць ад гэтых забруджвання вырошчваць і так і все так і трэцяя заслона фізічная абарона Ну тут як бы немагчыма, таму што гэта частка нашага асяроддзя пабудаваць не ведаю нейкую мяжу вакол гэтых забружаных тэрыторый. Это больш мера, якую можна прыняць, калі ты працуеш радыактыўнымі матэрыяламі. Ты вось паміж сабой і рэдактыўным матэрыялам паставіў заслону і вось яно так працуе. Так. Зразумела і цяпер апошняе пытанне мы ўсё ж такі жывем у Беларусі і збіраемся жыць далей. Як нам абіраць месцы, ці расліны які мы спажываем больш шкодныя і менш шкодныя як зразумець рабіць дазіметрыю калі гэта нешта прыходзіць з рэгіёнаў блізкіх что такое дазіметрыя дазіметрыя гэта такія прыборы якія меруюць колькі выпраменьвае радыяцыі энергіі угу. там ягоды гародніна мяса вось я як чалавек згомелі я ведаю што там на рынках ёсць месцы вось дзе робяць дазіметрыю ага. купіў бабулькі там буякі ідзі памерай іх Хаця насамрэч гэта абавязак і бабулі прадаваць толькі тое <laughs> то бок рабіць дазіметрыю А можна набыць дазіметр это не як электрашокер это дозволено набываць <laughs> да, так, абсолютно ёсць нават гадзіннікі ёсць розныя тыпы дазіметраў для альфа дазіметрыі бета дазіметрыі для розных дыапазонаў энергіі то бок гэта даволі складана тэма ты не можаш адзін дазіметр ўсё ён памерыць на жаль ага. такога няма А напрыклад вось кароліну набываць ты можаш неяк параіць які менавіта дазіметр мне трэба <laughs> Я не падтрымліваю як бы персанальную дазіметрыю таму што я ведаю што гэта патрабуецца ведаў вельмі лёгка інтэрпрэтаваць не так вельмі лёгка сам працэс памеркі э, зрабіць неслушным гэта патрабуе ведаў Ну гэта асобная галіна навукі дазіметрыя health radiation physics Гэта вось асобная галіна на якую людзі вучацца вельмі шмат можна пабачыць там у інтэрнэце калі яны там што семеруюць неправільна ну, так, меруюць так. высновы робяць неправільна ага. Таму што мы можам <laughs> давяраць тым хто робіць дазіметрыю дзяржаве і тут угу. мы вяртаемся да пытання чаму важна мець дзяржаву дзе давер паміж народам і улады Таму ну што ёсць моманты калі ты не можаш самастойна ўсё рабіць і табе трэба мець давер да таго хто гэта будзе рабіць Хачу сказаць, што ёсць дарэчы вось пра дазіметрыю палімастер адна з самых таких буйных кампаній якая стварае дазіметры вядомая ва ўсім сусвеце кіраўніца гэтай кампаніі беларуска жанчына нічога гэта, гэта гэта вельмі выбітны прыклад для жанчы... завуць мы паглядзелі яе завуць Людміла антонаўская І давай вось глядзі у выпусках звычайна мы робім э, мараль якая думка асноўна якую ты хочаш данесці праз гэты выпуск ці якая прыйшла табе падчас аповеду асноўная думка мораль гэта <laughs> выпуска гэта тое што радыяцыю не трэба баяцца трэба думаць як яе выкарыстоўваць Таму што радыяцыя гэта натуральная частка прыроды так жа как цяпло вода іншыя ресурсы мы не можемм просто адмовіцца ад гэтага мы не можемм баяцца такога важнага ресурса трэба вучыцца трэба больш навукоўцаў <laughs> каб, так. каб гэтым займацца і і каб гэтым навукоўцам давяралі людзі і дзяржава Дякую вялікі Яна я вельмі радая што ты паўдзельнічала у нас у выпуску нарэшце я бачыла твае відэа яны былі на меней сур'ёзныя скажем балючыя тэмы але вельмі натхнілася Ну я спадзяюся што мы яшчэ сустрэнемся Дякуй тады ну і да пабачэння для пабачэння